você, ó. Ela não quer namorar, ela só quer te pegar. Ela não quer namorar, ela só quer te pegar. Gostosa danada vai te seduzir. Ela fica gritando pros manos curtir. Se ela tá com sede, você vai pegar. Banho de Xanon pra ela se refrescar. Ela vem de sonho quando te encara. Você já imagina ela sentando na. Ela não quer namorar, ela só quer te pegar. Ela não quer namorar, ela só quer te pegar. Ela não quer namorar, ela só quer te pegar. Ela não quer namorar, ela só quer te pegar. gostosa danada vai te seduzir Ela fica ficando pros manos curtir Se ela tá com sede, você vai regar Banho de xandão pra ela se refrescar Ela beija o sonho quando te encara Você já imagina ela sentando uh! Ela não quer namorar Ela só quer te pegar Ela não quer namorar Ela só quer te pegar Ela não quer namorar ela só quer te pegar, ela não quer namorar, ela só quer te pegar. Pega eu, vem. Vai, né? Chacoalha aí, vai. Ela não quer namorar, ela só quer te pegar. Ela não quer namorar, ela só quer te pegar. Ela não quer namorar. Ela só quer te pegar. Você. Ela. Ela. Pegar tudo essas danadas.